eta ez da lantipia izan Baionako Eskola Liseo abesbatza guzi horien biltzea, baita ere Nafarrotik ziren noaingo kantari gazteak ere horbildu baitira. Noaingoak. Eta zumat etorri zirezte? E, hogeita piko. Eta zer eginen duzu hemen? E, gero jo dugu eta abestu bar dugu. Ah, abestu, dantzatu ere? Ez, hori beste talde batzuk. Mm. Beraz, zer abestuko duzu ezuek? Ator, ator eta olentzero purruzalda. Jada kantatu duzu eta ulen gainean? holtza baten gainean? E, bai. Ah, bai. Bai, orain egon gara ensaiatzen. Ah, ensaiatzen izan zirezte, baina orai arte, gaur arte, kantatu duzue jada? Bai. Bai. Ah, bai. Zer duzue, kantari talde bat duzue? Ez, baino eskolat erekin etorri gara hemen eguna pasatzera. Ongi ikasi duzue kantua? Bai. bai. Ea, ukaitera dugu, aintzin jasta bat, kantatzen duzu bizka bat? Bat, bi. Ato meska mutile Artista desberdinak ere parte hartu dute eh, ikusgarri untan, ala nola, Angeluko Patxi Amulet gitarista kantariak ere, gaiten oku, zoin eh, eskolekin ah, izan den lanean? E, Vilapia eta berezikin lergesanteko ikasleekin. Eta, sorkuntza bat lan duzue? Bai, sorkuntza bat, Vilapiako ikasleak idatzi dituzte hitz batzuk, eta lergesanteko ikasleak kantatu behar zuen kantu bat, beraz, bala, nik hartu dut hitz horiek, hartu ditut hitz horiek, eta hala, konpensatu dut musika bat horren gain, eta hala. No, nola sortu duzu doinu hor? Zei dizpideak zen duzu kondutan? Beti danik eh, hitzen sentsua, e, fiskat eh, espiritua eta hori dena, fiskat zepok zen e, taldeko ferritel of New York, fiskat giro hori, egokia zen gaurko giroarekin eta olentzero, olentzeroren giroarekin, beraz hala, Hortara joan izan. Berzen doinu bat erresa gogoan atxikitzeko ere, edo erresa kantatzeko ere? Um, alor, erresa kantatzeko horrentzat, eh, izan zituretan eh, eta holako gauzak, beraz eh, horrekin landu dut maite du berekin, zain nik adibidez ala, sinintzen zerbait idazten eta horrentzat bon, zaile zen, beraz, bon, ara, piskat robor lakopi, kopi, erten, erten dugun bezala eta... Bon. da lan hori egitea? Oitura bat zinuen? Oitura ez, bena ba, bizikin terrezgarria da eta gainera Alako dinamika batean, eh, ba, zinez eh, lan interesgarria izan da, pertsona argun monti bat zoekin, eta ba, ala, zinez uh, eh, plaza bat izan da. emaitza ikusiko beraz, hor, zuzenean, estresatia zira, hauen dako edo? Momentuko hotze ez, gero ez ditut aurrak gurutzatu, bon, beraz, bon, ikusiko. Eta biztan dena ekitaldi hortan hor olentzero Mari Domingidekin eta forma gaitzean agertu zauzkigu. Ba, Usaian bezala naski, batzutan. Akitian nuzu bena, bon, gaur zinez, Haugen artean eta behar nuen ba, forman izan, atxolotoki. Mari Domingirekin eh, or, okandituzie horre handiak, eh? Bai, egia da. Mesi dugu, iduriz. Eta bon, eh, plazera da beti ni Mari Domingien ondoan izaitia. Eta omen japa ere maite duzula, oartu gira hor gaur? Ba, balak izo, Nik maite dut bat maite ditut gauza modernuak. Eta japa egia erteko gostatzen zait ba, e, ene maneran, pentsatzen dut ba, badu dala lantzeko ono, bena, bon. Bon, bauzu ono, hain lan egiteko, presidea, hain lekutan ibiltzeko eta. Aurrak, pres bali madira gure egezebitzeko, ni pres naiz beti. Gau ezala argia ekartzeko? Argia lehenik, argia baikortasuna, bo, paria ginen dira, ba, egun batez. Hori da importantena, zinez, baikortasuna eta Argia. eta bururatzean aitzol salabehia, antolatzaile nagusietan zenak eh, bere poza erakutsi dauku. Eh, bai, dena untxa pastu da eh, magikoa zen, biziki untxa. Zuma jende, gela bete untana? 2000 pasatu sartzuitu logan, kontzertu bat edo ekitaldi bat eginen, eginez, olentzero eta Euskararen inguruan. Bikaina da hori, bikaina. Zian ditzen da, hor, unkitu azirela ere? bai, bi urteko lana da eta e, emozioan hitz izan dira kontzertuan eta unkituak dira normala. Lana egin dute eh, gure elkartekoek, gure laguntzera etorri direnak, erakasleak, artistak, ikasleak, denek lan egin dugu, denek induko. Hau. Zer gana idu, faltarik gabeko ikuskarri batik izan dela? Utsik gabekoa? Ba, erraten aldugu, utxik gabekoa. <laughs> Aitzolek erten bezala hori bai dugu ere publikoaren iritziarekin. Nola atzeman duzie? Bizik osoa. Gubizeki biziki ki onda, ba. Eta hori denak eskoraz, hunki da. Motibazioa hori da, eta gero, eh, eta hori, akizu, ez zire makarrik eta ikastolakoa, koinan ikasbi eta hala hori hortan eri da, bat bestia katzen duela eta laguntzen duela. Kantatu duzu zuka? Bai, kantatu dut. Nunga Poloko ikastola. Hora, nola pastu da zuretako? Ongi? Untxak kantatu duzu xuxen? Zakit, e, bai, usten, bai. Ze kantatu duzuzuk? Olen zeroren oparia eta armaitea. Eta beldur garri zen, jenen aintzinean, nola hartzea? Mm, Piska bat. Eta entzun dituzu beste kantu guztiak? Bai. Zer duzu gehienik maitatu? Denak maitatu ditut. Prestida berriz kantatzeko hori nola? Ez. Ez. Zenako? Be, beldur nuen eta ez dut hainitz baitatu. Ah, segitu behar da kantatzen, eh? Olentzero konten dizain da, hola? <laughs> Bai. Olentzero zira? Olentzero zira? Eh, nik pipa ekin, bai. Ba, pipa hartu eta, bai, nik pipa hartu eta naiz. Bai. Ba. kantaldi hori ipoita zena? Biziki, biziki deja. Ezan zizta publikotik ere kantuz pixkat? Bai, pixka bat, begutzi, eh? Bai. Sorpresa batzu, entzun dituzue hor? sorpresa batzu. Kantu batzu markatu zaituztenak besteak baino gehiago? Ez ezagunak, kantu batzuk ez ezagunak, lehen aldiko zentzuten genuena. Dena eder, bizik edera zen. Hone egiten du, errepertori hori freskatzea biskat? Hori bera, bai, bai, eta alabak entzutea.